Nós tá no corre, né? De hoje já faz mó tempão. Quem vê de longe não entende a nossa condição. Se impressiona com esse nosso jeito de ser. Quando vê os meninos de nave tirando o lazer. Cajadão nas grife, pesadão nos kits. Por onde passa faz os bicos da chilique É vários convites elas não resistem Porque sabe que o resumo é favela city Hoje, hoje é bailão, acelera essa nave veloz Quem tá é nós, quem tá é nós DJ solta o beat, MC Doni na voz Quem tá é nós, quem tá é nós Acelera essa nave veloz Tenta tá é nós, tenta tá é nós A favela venceu, pode avisar os boys Quem tá é nós, quem tá é nós